بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. والسماء ذات البروج Na hapa kwa mbingu yenye buruji, واليوم الموعود na kwa siku iliyoahidiwa, وشاهد ومشهود na kwa shahidi na kinachoshuhudiwa. Kutila ashabul ukhdud, wameangamizwa watu wa Mahandaki. dhati al waqud, yenye moto wenye kuni nyingi. Idhum alaiha qu'ud, walipokuwa wamekaa hapo وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود na wao ni mashahidi wa yale waliokuwa وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Nao hawakuona baya lolote kwao ila kuwa wakimwamini Mwenyezi Mungu mwenye nguvu msifiwa. Alladhi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid, ambaye ana ufalme wa mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kila kitu. Innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu alhariq. Hakika waliowafitini waumini wanaume na waumini wanawake kisha hawakutubu basi watapata adhabu ya jahannam na watapata adhabu ya kuungua. Innal ladhina amanu wa amilu ssalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar Dhalika alfawzul kabir. Hakika walioamini na wakatenda mema watapata bustani zenye mito ipitayo kati yake huko ndiko kufuzu kukubwa. Inna batsha rabbika lashadid لشديد Hakika kutesa kwa Mola wako mlezi ni kukali إنه هو يبدئ ويعيد Yeye ndiye anayeanzisha na ndiye anayerejeza tena وهو الغفور الودود Naye ni mwenye kusamehe mwenye mapenzi ذو العرش المجيد mwenye kiti cha enzi mtukufu fa'alul lima yurid atendaye ayatakayo hal ataka hadithul junud ye zimekuwasilia habari za majeshi fir'auna wa thamud ya fir'auni na thamudi بل الذين كفروا في تكذيب لكن وليكفروا وامو katika kukadhibisha والله من ورائهم محيط na Mwenyezi Mungu nyuma yao amewazunguka bal huwa qur'anun majid bali hii ni Qur'ani tukufu fi lawhin mahfuz katika ubao uliohifadhiwa Allahu akbar Allahu akbar la Suratul Buruj imeteremka maka. Sura hii ni ya maliwaza na kuwapa mawaidha waumini na kuwatisha na kuwaonya wenye inadi. Imeanzia kwa kiapo chake Mwenyezi Mungu mtukufu kwa madhahiri yanayoonekana ya uweza wake ya kwamba wapinzani wanaowaudhi waumini watafukuzwa kwenye uwanja wa rehma kama walivyofukuzwa waliokwenda mwendo wao katika mataifa yaliyotangulia. Na sura ikaingia kusimulia kisa cha hao majabar walivyowatendea waumini na ikafuatiza kwa kuwapa ahadi waumini na kuwahofisha majeuri na kwamba haki katika kila zama hupingwa na wapinzani na kwamba Qur'an ambayo ndiyo mwega wa haki na wangalikadhibisha watu fulani lakini hiyo iko mbali kabisa na shaka kwa sababu hakika hiyo iko katika lauhun mahfudh ubao uliohifadhiwa ulioko kwa Mwenyezi Mungu Naapa kwa mbingu yenye buruji au manazil, njia au vituo ambavyo nyota hupitia katika nyendo zake. Buruji au manazil ndiyo huu mkusanyiko wa nyota unaoonekana kwa sura ya namna mbalimbali mbinguni. Hizo buruji zimegawika sehemu kumi na mbili ambazo ardhi inazipitia inapolizunguka jua. Na kwa siku iliyoahidiwa kuwa ndiyo siku ya hisabu na malipo na kwa viumbe wataohudhuria siku hiyo wakaona vitisho na ajabu zitakazokuwepo. Hakika Mwenyezi Mungu amewalaani watu waliochimba handaki katika ardhi wakawasha moto kuwatumbukiza ndani yake waumini ili kuwatesa, na wao wamekaa ukingoni mwake wakishuhudia mateso wanayopata waumini, na wao wapo hapo wamehudhuria kwenye mateso wanayowatendea waumini na hapana walilichukia kwa hao waumini ila ni kuwa wakimwamini Mwenyezi Mungu mwenye nguvu ambaye adhabu yake huogopwa msifiwa anatarajiwa thawabu zake ambaye peke yake ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu ni shahidi anashuhudia yote wayatendayo waumini na makafiri na atawalipa kwayo Hakika waliwatia matatani waumini wanaume na waumini wanawake kwa maudhi na kuadhibu kwa moto, kisha wasitubu na kurejea nyuma, watapata akhera adhabu ya jahannamu kwa ukafiri wao, na watapata adhabu ya kuunguzwa kwa kule kuunguza moto waumini. Hakika hao waliokusanya kwenye imani ya Mwenyezi Mungu vitendo vyema watapata mabustani yapitayo mitokati yake Neema hiyo waliolipwa ni kufuzu kukubwa. Hakika mshiko mwana wako mlezi kuwashika majabari umefika ukomo kwa ukali wake. Ni yeye peke yake ndiye mwenye kuanza kuumba na kisha ni yeye anayerejeza tena. Na yeye ni mwingi wa msamaha kwa mwenye kutubu na akarejea na mwingi wa mapenzi kwa mwenye kumpenda na akamtii. Yeye ndiye mwenye kiti cha enzi na mwenye kukimiliki na mkuu wa dhati yake na sifa zake. Ni mtendaji kwa alitakalo na hendi kinyume na uweza wake yote anayetaka. Je, imekujia ewe Muhammad hadithi ya kile kikundi kilichoasi katika mataifa yaliyokwisha pita kaumwe Firauni na Thamudi na yaliyowashukia katika malipo ya kushikilia kwa upotovu bali hao makafiri katika kaumu yako ni shadidi zaidi katika kukadhibisha kuliko hawa walivyokadhibisha mitume wao. Na Mwenyezi Mungu anawaweza hao na anawajua vilivyo. Bali hii uliowaletea ni Kurani tukufu, inadhihirisha hoja za ukweli wako. Imo katika ubao uliohifadhiwa, hapana uwezo unaoweza kuipotoa au kuigeuza.